En wij voegen aan onze Amida, het Tefilat, Hatamidim toe. Het gebed dat Yeshua zijn discipelen leerde. Avinu Sheba Shamayim Yitkadash Mecha Tavo Malchutecha יעשה רצונך, כשבשמיים, כבשמיים, כבשמיים, גם בארץ. את לחם חוקנו, תן לנו היום. לנו על חובותינו. כאשר מחלנו גם אנחנו לחייבינו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם תחלצנו מן הרע. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים. אמן.